Awit, Kabanata 62 Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Hanggang kailan ba ninyo lulupigin ang sinuman na nais ninyong patayin. Tulad ng isang pader, siya'y ibagsak, gaya ng bakod, siya'y mawawasak. Nais lamang ninyong siya ay siraan sa inyong adhikang ibaba ang dangal, ang magsinungaling, inyong kasiyahan. Pangungusap ninyo, kunway pagpapala, subalit sa puso'y inyong sinusumpa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asay tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko, at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo mat, dalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa panghaharang, umasang uunlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Hindi na miminsang aking napakinggan nataglay ng Diyos ang kapangyarihan at di magbabago kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sino mang tao, doon nababatay ang gantimpala mo.